La parola lingvo evoluas. Ciam Zamenhof en la jaro 1887 eldoni ian lerno libron de la lingvo internazia, li devis apogi la disconigon de la nova lingvo sur la pressado de tiu libro en plurai lingvoi. Li ne povis voyagi de lando al lando por propagandi sian projekton cae li ne povis paroli prigi en radio, char tio ancora ne existis. Tiel, gis la unua uco en Bulonio, en la jaro 1905, la lingvo estis appenau parolata je internazia nivelo. Despli granda estis la gioio ce la congresso en Bulonio, ciam la delegitoi el la diversae landoi povis unua foie, ancau parole, applici la lingvon inter si. Oni vidis che la lingvo sen dube funcciis, ancau kiel parola lingvo, cae tio donis impeton alla plua disvastigio de Esperanto. Radio aperis nur post la morto de Zamenhof en la jaro 1907. Lia vocio Ja ancorau estis registrita, set tiu son documento appenao povas servi, ciel modelo, por la parolado de Esperanto, char la son qualito de la registrajo estis tre modera. Do Esperanto dum longa tempo vivis prescau exclusive en scriba formo, en libroi, revuoi, cae gazetoi, au en letteroi inter un uopai esperantistoi. La homoi devis lerni esperanto nel libroi, sed dum la 1920 jaroi, la hungara pastro en Rumanio, Andreo C., elaboris curson por laboristoi, kiwi vespere povis per conversazioi lerni la lingvon. Esperanto estas instruata ancora hodiau tiu ce metodo. Ciam mi esti studento antau quinde chiaroi, la germana instruisto Hermann Beaman eldonis esperanto curson sur son discoi. Ginomigis esperanto programita, cae estis tre successa cae dum tiu epoco en la 1970-cae iaroi ancau funcciis diversai radiostazioi ciui elsendis en Esperanto. Perno, Varsovio, Vieno, Zagrebo, Budapesto, Pechino, Romo, cae aliai. La auscultado tamen estis plei ofte suffice pena afero, char la qualito de la ricevita signalo ofte estis tre mal bona, cae tial auscultado ne estis alloga. La situatio essence changigis ciam pola radio dissendis sian ciutagan programmon per satelito en la 1990-ai jaroi, cae iam celcain jaroin poste en la jaro 1990-oc, miam povis copii el sendoin de pola radio cae reaudigi ilin en la interreto sub la nomo Esperanta Retradio. Aperis tiam ancau aliai similai iniziatoi, kiel Radio Verda au Radio Saluton, kiui funcciis dum quelcae iaroi, sed malaperis de la sceneio. Hodiau existas multae retradioi, kiui pli mal pli regule elsendas programoin. Kai pli kai pli da homoi produktas filmetoin en Esperanto, en kiui ili tre vigle kai flue parolas la lingvon. Do la parola uso de la lingvo en la interreto crescas, kai tio estas esperiga evoluo. Char nur la audado de vocioi kai la vidado de parolantoi povas motivigi homoin, taurigi la lernadon de la lingvo, por poste mem applici gin en la interreto au en internaziai aranjoi. Cai la evoluo ne haltas. Pro la cronvirusa pandemio en la pasinta iaro, la uco ne povis ocasi en realo, do gi ocasis virtuale per videoconferenzoi en la interreto simile tio funcciis anca orilate al aliai internaziai esperanto arangioi. Cai tiu nova eblezzo, virtuale conveni, restos anca post la pandemio, cai tie la parola uso de la lingvo ancora o pli fortijos. Tio signifas vere bonan evoluon de nia lingvo. La esperanta retradio ancau estonte accompanos tiun evoluon.